Ezen edo, Frantzia mailako irrati libren kongresua da egun biar eta etzi miarritzen. Euskal irratiak sareko irratiak eh, sindikatu hortan ere. Parte hartzen dute, kito betbeder Euskal irratietako koordinatzailea gurekin zirako izuntan, egunon. Egunon. Lehenik aurkezpen uh, eh, orokortipi bat, egiteko SNRL, eh? Erderaz Zendika Nazional de Radio Libre eta Eskuali Jatiak Sareko Jatiek ere, eh, parte hartzen baitute hortan. Bai, eh, beraz ezen errere da um, mm, Frantxez Estaduko irrati libreak biltzen dituen sendikatu handiena. Alor, irrati libreak, elkarte irratiak, irrati komunitarioak. Uh, eh, sendikatu handiena, eh, ezaguna dena beraz uh, Frantxez Estadu mailan, Europa mailan, mundu mailan ere, ezen errereko presidentea Emmanuel Buterren baita ere amarkeko presidenta, amark delarik mundu mailako irrati komunitarioen uh, eh, sendikatua. Beraz, uh, Uh, ezagutua, egan nahi du, zela, enplegatzaile sendikatu bat bezala ezagutua dela, beraz, uh, parte hartzen dituela adibidez negoziaketetan, uh, arlo sozialan, eman dezagun, Biziki konkretoki, eh, eh, negoziaketak egiten dielak, edo arlo mm, sozialeko uh, eh, balintzak eh, negoziatzen dielaik estadu mailan, ezen egerek partartzen duela besteak beste. Hala, beraz, uh, placer bat da kongresua unat uh, eskualegian egizibitzia, placer bat, ohore bat ere nunbait, zenta be, bide batez, horrela... Mm, ezagutzen baita ere eskuali jatien eh, eta eskuali jatien xarean eh, dilen irratien eh, pisua sindikatu hortan. Sindikatu hortan, Prezeski, eskuali jatiak bezalako uh, bada beste lekuetan? Bezalakoak? ez egia Eskuali jatiak xalea bezala, eh, lau jatiak eh, nola lanien aligiren elkarrekin eta enoktan, me berezitasun bat da, eh, eta pixka teledu bat bezala bila, eh, begiratuak gira, eh, egia ezan beste irratien aldetik, eta ortakot zele nahi zuten Eh, Usaian kongresu hori egiten da eskualdeko um, hiri nagusietan, izan da bordaren, Marseillan, Parisen, eta bereziada hor biarritze eta donostian, eh, epatuko dugun bezaroa <clears throat> geroago egitea. Da, uh, gure antolaketa ere berezia baita, eta hainbat uh, irratik ere nahizuten gurikin ikusi hor, kongresuan baitira momentuak hor, eh, mintzatzeko ere, mai inguruetaz gain, gurekin ikusi zuzenean uh, nola antolatuak giren, eta nor ginen. Zer ekartzen die Euskal Iratir, hortan parte hartziak, sinikatu hortan? Me batetik, uh, eh, eskuali uh, eh, eh, proiektu bezala bianka ditu, numait. Irrati gintza, baita eskuali gintza. Eta irrati gintza arloan uh, giren uh, kontestuan, ezen errel da erreferentzia, numait, sindikatu bezala. Beraz, hor izaitiak ekartzen dauku ezagupen bat, ekartzen uh, dauzkigu esperientziak, informazioak ere hainitz, eta uh, debate batzuetan eh, gure iritzia emaiteko aukera ere. Gero galdera egin egingo nuke ere beste zentzuan, egan nahi dut, zer ekartzen dugun guk uh, olako egitura batean, eta beste hanka ipatu dut eskoal zarena, eta hori da ekartzen duguna, uh, bon, frantziaren nola, jarrera orokoja erran dezake iritzi orokoja hizkuntza gutituai buruz badakigu zein den. Eta guk ekartzen duguna justuki da frantses estaduko um, mm, uh, maila, estadu mailako egitura batian hizkuntza gutituen gaia eta sentsibilizazio lan bat egitea eta norm, nunbait normalizazio bat uh, xarrazten dugu, frogada, esen badela delegazione bat uh, hizkuntza gutituetaz hori gutitan ikusten dena olako egituretan. Uh, eh, Ainiz gai, eh, johatuko dira hiru egunez, uh, lema bat bada, eh? hiri buruz heltzeko helburua du kongresuak, beraz, zergatik lema hori? Bai, hori da, mm, frantzese estaduan, eh, janezake pilpilian den, uh, nunbait, gai bat, eh, duela urte bat gertatu eh, gertatu den gertakaliarekin hor be eh, Charlie batez ere. Hor da konzeptu hori lehen ere bazena, eh, me konzeptu eta nozio hori garatu. Eta batez ere eskunde nazionaletik, xaharazi eh, uh, dute eta bat, uste dut programetan, Hortaz. Eta hor, itzahmen bat, eh, justuki zenpetu da, SNR eta Eskunde Nazionalaren hartian irati librean uh, eta pixkat antolatzeko gai hortaz. Hori da gai bat, eh, zinez, voilà, pilpilian dena, frantses uh, estadoko gizartean erran ezake. Gure dat piskatek ahiz, horren gibilian, <clears throat> da piskat galdera zein den gure irati bezala, gure rola, gure rola, be gizarte baten koesua pixkat garatzeko, bait. E gure kasuan, be galdera hori ukanen dugu, eta ukan dugu, eta ukanen sohaze, adibidez ere parekin, ere paren sortzearekin, izan dira hainbat ez da bai da, eh? hausturak bazirera, edo barnekalde kostalde uh, dikotomia hori, edo balizko dikotomia hortan, zerrola dugun betetzeko hortan. bait, hor lotura egin genezake, hor, uh, konzeptu eh, horren uh, gilean zer den, gure jola, koesio, baten eta gizarte baten koesioan. Kito bet bedar, eh, berriak aitzina ipatzen ginoen aurtengo lema, abiskati ditartasunaren inguruan, nortasunaren inguruan, Ere bai, edabideak, berbat gehien bat edabide handiak ikusia dira, gai horietan, nortasunaren gaian, um, gehiago muturreko ideiak edo ahotzen dituztenak, auspotzen dituztenak, edabidengan ere konfientza apala dela diote inkestek. Kontestu hortan, irrati librek ze, ze errol dute, ze paper dute betetzeko? Bai, egia, egia, uh, eta ikusi dugu berriki, eh? eh eman dezagun estatu batuetako historio eh, horiekin, fin, oteskundeekin, edabideak nola kritikatuak izan diren. Um, be, justuki, irrati libreak sortu die, direlarik, ezagutuak izan direlarik, bon, lehen irrati piratak ziren, gero libreak eta gero elkarte irratiak deitu direnak, Eh, bon, miteranek zuen uh, lege bat sortu, komunikazio lege berezi bat, eta rol berezi hori emanez irrati librei. Eran nahi du tokiko, urbileko informazioaren uh, eh, funktioa uh, betetzea. Eta gerostik irrati libreak babestuak dira hortalako. Eta pixkat kontrapodere hain izda berba terminoa ez da egoki, baina bedelen osagarri bezala izaiteko uh, zela paisai, eh, edabideen paisai eh, handi hortan. Eta uh, inkestek dioten bezala gizarteak galtzen du uh, konfientzia edabideen gain, alderdiak bezala, funtsian. Aldiz, edabide bakarra gizartearen inkesten alabera beti, bon, beraz inkestak dira inkestak. Mm Tendentziak. me edabide bakarra atxikitzen duena gizartearen konfientzia erdia baino gehiago, beden, irratiak dira. Sare sozialak baino gehiago, eta erranezaki irratia, nunbait elkarte irratiak lehen xare sozialak zirela, baita, eta beti olakoak direla. Hori aipagaietan izanen da numeit, eta egun lehenbiziko egunean aipagaietan, eh, irratiak eta erritar serbitzua, gogoeta bat interes kolektibo eta eurokorreko publizitater begira, bon diru iturriak eh, nola bilatu, zer xarazi, zer xartu, eh, eh, dirua behar baita, eh, irrati librean itzulik ahazteko, benen, aipatu dugunarekin eh, bada lutura egitekoa. Bai, Uh, kongresuan, uh, eta usaian hola da, eh, kongresua urtero biltzen da, badira hiru ahlo edo atal nagusi. Bon, bata dira, da momentu instituzionalak, eta hor dira eztabaidatzen gai nagusiak, aipatu duguna olein bertan eta hori batez ere ustegunean izanen da, hor parte hartzen dute komite instituzionalak. Bigarren ahloa uh, eh, barne biziali lotutakoak, bon, azkenean kongresuan eh, egiten baita biltzer nagusia, eh? sendikatuaren biltzer nagusia, administrazio kontsiloa raberitzen da, olako bozkak, eta azken atala dira proiektu konkretuak. E proiektu konkretu horietan, badira aipatu dituzunak hor, eh, lehenik erritar zerbitzuen ingurukoa, uh, gero publizitate arloan, bat dotazio fondo bat sortuko dena, eta azkenean gidaliburu bat uh, ekoiztu baita. Horiek dira uh, egitasmo zinez konkretuak irratientzat, sendikatuak bultzatuak uh, irratientzat. Eta adibidez, bon, piskat galatzeko, erritar zerbitzuena, uh, ek lortu du agrementu bat uh, estado mailan, eta um, mm, eh, erritar zerbitzuetaz arduratzen den agentzialekin, agentzia nazionalarekin, deitzen den bezala, eta hor, eun bat misio proposatzen alko dira irratietan. Erra nahi du, adibidez, be, gure xareko... Elduden orteko? Elduden horteko, bera. Uh, gure txareko irrati edo, edo zen elkarte irratiak nahi badu, pres bada gazte baten errezibitzeko erritar zerbitzu Bat, batean, uh, be eginen du lan administratibo guzia eta irratiak bere gain okanen du um, mm, mm. Bait. Hala, eta beste atalak eh, dotazio fondua hori da be, dispositibo berria, eh, donc sortuko da dotazio fondu bat frantxez estadu mailan, dotazio fonduak hartzen aldituzte laguntzak, laguntza pribatuak edo entrepresenak edo beste, eta hor sartuko den eratuko den fondoa baliatzen halko da irrati gintzali lotutako proiektuak bultzatzeko laguntzeko. Hori da dispositiboat bat nonbait, be, nola ejan, be, gure, gure gain hartzen duguna, gure eskut dago baita mm -hmm. e, eh, diustuki elkarte irratien eta egoera ekonomikoa eta hala. Beraz gure, gure esku hartzen, hartzen dugu eta fondu bat sortzen eh, irratien zat. Eta nunbait uh, eh, indar metaketa horrekin espero da uh, bon, azkarragoak izanen girela eta laguntzak gehiu lortuko ditugunak. Eta publizitatearekin bergauza da, da publizitatea arloan sortzia eh, egitura berezi bat estado mailan, uh, estado mailako kampainak uh, publizitate instituzionalak edo adibidez uh, osasun egiten diren usasun ministeritzak egiten dituen uh, kanpaina oloko joliek, horiek lortzeko eta horiek irratietan, elkarte irratietan ere, pasarazteko. Guai arte hori eh, ez baitute, ez da dretxo, ez dute eh, elkarte irratiek, ez dute lortzen hori ukaiten. Aparte txipi bat, behar da, elkarte irratia aipatzen baituzu, elkarte proiektuaz mintzatzen gira, baita martxan gogoeta bat Euskal Irratian baitan, Euskal Irratiak 2000 ogoi, eta gero berriz itzuriko gira SNRL-eko kongresura. Bez, hortaz, mm, hitz? Bai, eta azkenean, eh, be kongresu hori aski momentu egokian uh, da, zenta, mo hor, da, ba, gure, gure baitan, eh, Gugu eta bat, eh, pixkati ikusteko bo, zertan gauden batetik, me, zertan gauden baino gehiago, eh, ze irati proiektu, ze eh, proiektu monta, edo motak nahi dugun, bost pasai urtelen buruan. Bon, ba, hori da zerbait egiten uh, dena aski usu, eh? bost urtero, beti ben, proiektu guziek, uh, eh, piskat ber, bilan bat egiten dute, eta ikusten dute, uh, bon, zer. Uh, gogo eta hori pizten da orain momentu honetan, be hostian haipatu du teleparen sortzia, gira egoera berri batian ere, ala, bat eskolegian, bai ipar bai eskoregian olukorki, Hala, nonbait galdera da, be, ostian haipatu duguna ere, zein den gure jola eskuali jatiak bezala, e, kontestu berri hortan, ere parentsortzearekin edo eskualerian diren eh, aldaketa edo transizio horiekin. Uh, aldatu dira ere be, adibidez kontestu soziolinguistikoak, hori eh, ere aipatu dugu behin baino gehiagotan, me eskualdunak ez dute, oai, eskualdun berriak dira gazteak, hala? Eh, ikasi dutenak eskolaren bidez, eta ez dute berperfila, ez dugu berperfila, e, eh, komparatuz duela ogoitama bosturte irratiak sortu diren eh, momentuarekin. Bon, galdera guzi horien inguruan nunbait da momentu egokia be, gure proiektua berriz pentsatzeko. Eta kongresua aski ongi eh, erortzen da, zenta emaiten dauku ere aukera, nunbait, be beste irrati batzuek iran eh, kurutzatzeko, eta konfrontatzeko, partekatzeko gure gogoetak, dudak, zalantzak, edo aukerak, edo asmoak, edo ambizioak eh, beste irrati batzuek ilan. Aipatuko da ere, Frantziako notr legeak uh, zer uh, bait berezirik uh, ipatzen ote duen kultura eta komunikazio mailan, eh? uh, kongresu hortan. Bururatzeko, Euskal Iratiek erakustiko dute ere behar bada <clears throat> beste Iratiek, Frantzia mailako beste Iratiek, Ipar eta Ego Euskal Iratien arteko ahemanak garatu idira eta garatzen ari beti? Bai, hori da, hori ere berizitasun bat dena hemen, uh, zenta beste lujaldetan ez baita, eman dezagun Katalunian ez dena, bo esko hori jatiak, lau jatiak kide dira roxasarean, eh? hori eh? sortu dute ere, sortzaileetan dira um, zera sare hortan, eta nahi genuen ere kongresua bi tokitan eh, antolatu, beraz donostian izanen da mai inguru bat, eta mai inguru hori ere egiten da, uh, ospatzeko, uh, eh, antxeta irratiak, eh, kide dena gure salean, lortu baitu lizentzia edo frekuentzia eh, donostialdean eta beran, eh, bera de bidasuan uh, edatzeko programa berriak, eta mai inguru hori antolatzen da hortalako, ospatzeko ere uh, lorpen hori, eta da aukera justuki beste erakusteko uh, ahemanak zezubi diren justuki uh, ebe, mugaz gaindi, erran nezake, nahiz eta muga guretzat ez den eh, hain uh, uh, konkretua, ez den, sekatzen <laughs> nuen terminoa. Zubigintza, aipatzen du sustraik horinak. <laughs> Hori da, zubigintza, bai, me zinez egokia zen, bere uh, azken bota duena, guk entxatzen gira konkretu hortan ere, hori uh, konkretuki erakusten gure, gure laguner, gure kider. Ederki, kito bedbeder Euskal Iratietako koordinatzailea, horretaraziko dugu SNRL sindikatu horrek eh, bere kongresua duela asteuntan emiagitzen, eta parte bat gipuzkoan ere bai, mileskar gurekin izan egoizuntan, eh, eta bestadi bat arte.